frua vesper mangio malaltigas la riscon pri cancero. Medicinistoi recomendas prefere frue vesper mangi. La causo portio estas statisticoi el Hispanio. Cio dum la lastai du horoi, antau ol en litigi, ne plu mangias, tiu havas je dudec procentoi mal pli altan riscon pri cancero de prostato cae brusto. Che la studo estis plenumita ce hispanae test personoi, tio ne estas hazardo. En Hispanio, homoi ofte ec post la dudectua horo prenas plenan vespermangion. Esplorista teamo la Instituto pri Generala Sano in Barcelono volis el trovi, ciù malfru vesperai defioi por la metabolo efficas al la sano. Oni supposis che tio povus havi simila in consequenzoin kiel genata tag nocta ritmo, kiel oni conas tion de noctae laboristoi. Tiel genata diurna ritmo havas consequenzoin al la sano, kio estas pruvita per multae studagioi. Al tio appartenas ancao signife pli alta risco de malsanigio pro cancero de brusto cae prostato. Precise tiu tendenzo nun ancao estas pruvita, ce mal mangiantoi. La esploristoi faris persona in interviuoin, cun 621 dudec unu pacientoi de prostata cancero, cae cun 1205 ducent quin pacientinoi de brusta cancero, Crome ili faris interviuoin cun 872 sanai viroi cae cun 1321 sanai virinoi el diversae regionoi de Hispanio. Oni encetis portio la cutimoin pri dormado, mangiado cae fumado, crome la vivens peson, la clarigion cae la nombron de infanoi. Ciu in tiu in factoroin La esploristoi priugis per poentoi, cae tiel faris ilin compareblai. La resulto montris, che homoi cun la samai riscofactoroi tendensis ne habi canceron malsanon, se ili almena dum la lastai du horoi, antau en litigio, ne estis mangintai ion. A parte profilita estis tiu resulto, ce matene muloi, kiwi ec activas a parte frue en tago. Oni gis nun appenau attentis la horoin in de la mangioi, quan cam montrigis en experimentoi cun bestoi, che la horaro de la alpreno de nutrajo tutte clare efficas alla metabolo cae la sano. La resultoi de tiu studajo bone congruas cun tio, cion onis cias pri la efficoi de mangio pausoi el studagioe cepestoi. Shainas che por ocasa fastado, mal pli altigas san problemoin, kiwi estas kundigitai cun la maliunigio. Sen dube fastado havas protectan efficon. Sed oni nur nescias kiel precise la fastado devas esti farata, cae ciumal samai homui, ne devas fasti mal same la digestado de mangio ja productas varmon, cio tamen estas gena por bona dormado. Do oni devas doni alla corpo la ocason eligi tiun varmon, ancora o antau en litigio, porche la necessa malaltigio de la corpa temperaturo povu funccii. Ege bone montrigias tiu cele promeno antau en litigio. Kai tiam trinku puran aquon tio subtenas bonan dormadon, cae accelas la sanon.